awake tongkol ademe joko gak sepiro ademe rondo uber-uber wong patol ngono-ngono iku salahe dhewe yo magang ae Siwa asin cuma mau loro crono kulitin sembaya separuh. 大铁钉一担。 kerja tanah-tanah sing kosong ayo kosong restoran areng lebu nyawe palangane terus kertas lan pulpen wis ana janjine terus nulis apa pesenane ngombe apel mangane cap-cap cabang restoran bensino nglencer siji bare seneng aku anggok no warung ceketer mangane sego jagung iwake cair nek aku ngono moto ewar embo sego pecel ngombe ne ngadep-ngadep kudu bare anake sing marung pokoke iso ora koyo si ere ere kok dulur aku ngono kepindang nek gak nang warunge atiku kroyalan gak duwe duwe tak rewangi tole utangan bareng arek dirapi wong aku mangap koyo jarang golek liyane apa <laughs> ning rene. Sing iki tangane ono diangkat bareng. Iya. Nawut cari iki dhewe-dhewe. Masih-masih wong brodol. Ono sing bengok-bengok. Ini kok marine ya luwe ae. <laughs> Sesumare teplek lombok abang buyang buyu jasare anteng rupane ayu, pituture wong tuwa ayo padha diguku sedeman nembare sing cengesan jenengane keluyuran saben dina terus bekadang tapi kaki sombong boni jangan panjene namung santen sairang kula sairang boten para kono wis mandek iki sik blakrak kadang kumat angel nyene marine tapi yo gak mesti ngene iki nyambut gayo ono rame ya ono sepi lek ngene iki tepak rame ini gak karu-karuan lek sepi kok sampe melungker kok terenggiling ngono <laughs> dah ini getun rapi anak wong Jawa ya ini gak nriman gegere ombo <laughs> awak ireng potongan kayak kodok kongkang lah. Tapi puanu ini ngemblek. <laughs> gak dibelanjani seminggu ngroweng. Rasaku enak ana omahku telung tahun gak tak tarik sewane kamar lah enak. Gak dibelanjani kok sembarang dipecahi. Eh sumpek sumpek sumpek sumpek aku iki. Wis. Tapi pelawak gak mesti kadang-kadang yo nduk wayang. Kadang lek rodok menanjak titik yo ditarik nang orkes Melayu. Gak nang orkes mandek yo. Wadang nang Jember ana band yo tau. Lah anu ana nggo melekan bayi ya tau. Lek nemen-nemen kanoke ya melekan ngobong boto ya gelem. Wong metik. Wong metik ora apa metik bareng. Tapi lek tak rewangi nyambut gawe melawat tok ya gak cukup iki. Soale piro? Wong bayaran bayaran niku 50.000 tapi ya wong 20. Hmm, mbok iku mantep piroan <laughs> iku gitu Lek bengi melawak, lek awan ngernet. Ngernet melok prautu 500 sedino. Mangan melok supir. Tasiki iki poso supir gak mangan ternyata yo gak lek-lek. Tapi timbang nganggur, wong nganggur gak enak. Surabaya Malang bendina pokoke kepethuk anak bojo beres. Kaitan momot kacang tak goneng Surabaya. Jam loro bengi kacang tak bongkar. Rautu kosong nganti mulih. Silakan kacang nyeluk aku Dik Kartolo. Napa, Cak? Mendet kacang napa 50 kilo dam oleh-oleh. Nggih matur nuwun. Ngapik sudak kilo. Nggih, belajar ngentit kan titik. Nduk oma tak biukno bojo sik turu tak gugas sik. Iku lho. Aku oleh kacang godhoken. Nek anakmu wis tangi kek ana mangan kacang. Bareng ngono meni nang Malang momo telo. Jam loro bengi Surabaya telo tak bongkar, tau kosong api mulih, jragan telo nyeluk aku di kartu lho. Napa, Cak? Ndetelo no sudak kilo. Iku matur nuwun ngapik 75 kilo. Kok tambah menanjak entit-entit aku rene. Tutuk ama tak biukno, bojo tak gugah dik tangi aku le telo, godoken telo iku. Ku anakmu tangi gak nomangan telo. Barung wis pasang gak unsun, telo gak unsun. Prau tu momot ngawur ae, momot watu. Penggaweane ya tak lakoni ae. Jam loro bengi watu tak bongkar, prau tu ati mulih. Gerakan watu nyeluk aku wis gak enak atiku. Mau ke mana ditawakno lek gak barang atos iki mbok. Temenan. Dekartolo, nopo cak? Mendet watu nopo? Sakit kilo. Nggih, matur nuwun. ngapek rong puluh kilo ya dengkleh teko main sarene oleh watu aku nggo bojoku gak wani banter-banter lambene abuk lho mabuk dintut tau ta opo bojoku tak gugah alon dik dik tangi aku oleh watu dadak wong bojoku kait tangi durung pepek imane krungon-krungonen ya mas tak tukok nelengo tak goreng tak pecel Ada ki yo apa ngomongi gak diatur dhisik aku oleh apa sih dik sampean oleh tahu ta oh kupingmu remek aku ngono bareng ketok watu muring-muring ngene iki wong lanang jeneng sik sirsiran jare ngomong-ngomai belanjani nyukupi dua anak loro ae kaitan dengan kacang balik telo saiki dengan watu tetap bojoku kok kepruncut muni ngeten wis mulai bengi iki gatik nambah-nambah anak ya berat ini kena iku susah wis terus aku sawangane wong renit kok kok kalah anggak karung wedok wis dadi lah pokor nambah anak kari nari awakmu nah Laku aku sik menter ae. Ayo cung, mbok nyara rek. Sing setono le. Bareng aku wis wis waya bengi ngasu, gak mlebu aku. Gak gak turu yo, gak melek aku iki. Wis kok kepikiran koyo wong getun. Wis telung dino gak mule-mule, getun bojoku yo ngene pikiran wis gak enak. Iki ana wong ruru anake, mbok metu-metu apa, ong. Pesan nanti aku melok uru-uru anake lek wis anake kabeh turu wis kale sing ricuwi ra Bareng aku medongkrong bojo ga enak. Iki kok mecicil lah mbok metu-metu kono. Kepingin ngaso iku, anak wis turu kabeh lho. Sedino gak ngaso blas aku kepingin turu cidik ya. Lha apa sih mecicil wis ta pokoke beres rasane nanti. Ku aku kepingin ngaso engkok sing cilik iku ngelilir. Berangkang, berangkang, berangkang, jaluk nyusu. Sing cilik turu, engkok sing nomor loro engkok ngelilir. Brangkang, brangkang, brangkang, jaluk nyusu. Loh. Burung. Kok kabeh turu, aku kupin leyan dilungkas ngono wis. Sing. <laughs> Sing gedhe ku brangkang, brangkang. Arek-arek lek ru Oh, wis. Jan aku brangkang gak lalap kok. Aku yo mek. <laughs> Men jaluk kerian masuk angin aku iki. Eh, eh ya apa? Ya apa lah. Ngirono ka. Jam piro? Jam apa tak delok nyimpen tabuane kate gawe apa. Lho ya apa kan gak kru kabar. Ngono aku jane menggali kesenian kita. Oh, panjen iya, menggali dan memupuk. Ah. Menggali yang belum ada, memupuk yang sudah ada. Mulane nenek kon panjen gelem melok aku ya, ayo. Gawe apa sih? Kesenian apa? Ketoprak ya, Pak. Waduh, sepurane ya. Soale hmm. gulu Lek guru Jawa enak ae. Kaya aku ngene. Iya lek ketoprak lek nembang lek gulune lek suarane gak patek, gak patek nyaring. Lek guru Jawa masih perang-perang dina bengok-bengok wis nyaring. Delok banyak iki. Apa? Gulun Jawa bendino cuak, cuak, cuak. Gak tau entek, endi itu mon? Suarane banyak serak. Oh. Iya, omonganmu masih ana. Eh iki ana gulune ndak suarane banter. Apa? Lah kodok. Lah gak oh. duwe gulu. Ngene. Oh. anane kodhok suaran banter sebab petengi gedhe kelembung suara nduk perut iya lah iya petengi gedhe iya lah iku kaya pamanmu iki apa ya apa apa petengi gedhe gulune ndak kok gak duwe suara lho anjene aku nentek <laughs> wis disterekno yo banter wah wis lek eh, ketoprak mulia nih apa mau iki wis Kae wiwula wis ludruk ae lah, ludruk. Heeh. Wong aku ludruk dadi apa, Bang? Sing pantes kan dadi cikar kan iki. Mosore kaet melok dadi no cikar, ditumpak wong sak rombongan lah. Iya, ge mau metabuan bareng. Oh. Dadi Mungkin delok kondisi badanmu sing cocok dadi pandak kan iki. Wah, tandak lah brengosen. Lah carane lho. Diapakno? Ya, brengos dicukur. Lah jenggot Dikerik. Lus? alis alis dikerik sri-sri itu pi jabuti Ah, urung lutur ki dorem beslan. Ah, tuman lutur. Ah, apa idepi jabuti? Nah, kaya wetengmu ki lak rada Iya, rada lemu ya nang. Gedhe ya. Gedhe. Isane bangkit carane itu kustagen 15 meter. Iya. Dicowancang cagak, terus sing sitok didekek nek wetenge terus iya. munyer oh, nyer. Hmm. Weh, apa? Oh? Bangkit wetengmu. Weteng bangkit, dodom-dodok. Munggah. Oh, iki oh, kok oh, kene grentak gak kok. Ya sepono dadi tak ndak belajar ya. Ya saiki ndik kono rombongane. Kene panggunge. Iki panggunge sing panjak kendange aku. Tengerane metune ya petaban. Ya ono tro detak. No no tong tong tong tong. Oh, dadi ono tong tong metu. Pamane tong kan terus dream ngono, dream dream dream. Masih dream karo ya blek-blek ngono tak no omong aku. Eh tong tong. Iya. Wis saiki. Eh dorong. Mano oh, entok. dino nanong dino kan dorong eh eh eh laut laut dorong dah sampel jadi kau nih oh belakar ada nih di tebangan nih kau nih yes dorong nano nano na oh no dino ketanong dino nang nih ketan ketanong to dino nong nong nong nong nong Kartolo, tak no no no. Kartolo, no no no. Kartolo, no no no. Kartolo, no no no. Kartolo, no no no. Kartolo, no no no. Kartolo, no Jeng jane kon niku. Apa sih, Pak? apa sih lho? Apa? Oh. Wadah, kon gak ngrungokno kendang. Sing ndi? Lah tong tong. Eh, rasa kono kentong tecir. Lah mara tuamu bunuh diri ya. Hmm. Wis, tong tong gak dadah kok kene. Ya ya mundak ilang ngono mundak singitan. Hmm. Nah, no, entok tuk dino tak nangno. Saiki tak mari riyo-riyo ae kon sampel. Saiki, saiki gedeng. Saiki. Iya, saiki. no ndak tak din nang nang nang kok nang nyawa kaya rono ya kok dek kene iki panggung iki iya wis no tok din nang nang din tak panggung tok tung tak tak tung tak tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung kon iki panjak kan ngraji klopo kon iki lho <laughs> lah gak tau iso dadi tanda gak tau terus saiki contoh nono tak deloki tak tiruni ya tak contoni aku ngendang ya tangan lemes ditekuk di Iya, tak deloki yo. Nong nong ning ning nong nong ning tung tung tung wak wak wak. <laughs> Kan ning durung tau ditujuk uang. Lah apa? Apa? Apa gombok wak wak iki? Gongi mengkurep ditabuh mbarane. Gantung. Gantung. neng nang nong neng nang nong nang neng neng nong neng neng nang neng nang nong neng nang nong nang lho lek awu kawu ki lho cici ci lho cino lho <laughs> bapak baluk londo lak ngono jua juli ta neng nang nong lho neng nang nang dut dut neng nang nang dut dut neng nang nang dut dut oh ngomong kamu ayo dang lu yo jadi ngono mang ya iya terus kendangan neng nang nang dut nu no no ndak dak nang nu dak nang dok dak nang dok dak nu dak nang dok nang dok dak nang dok ndak nang ndak ndak ndak ndak ndak nang di nang nang dok kendanganmu ngono kari nyelompret ora koyo reok malian lha kemang oh Oh, Ana nang nek dingsik sing ketek dicintal ketak dina kulung ketak digeda. Cintak tung ta. Nong nong nong nong nong. Apa kon guyu-guyu kula? Ketak. Kon niku tandak ta wong dengkeken kon niku. Kon tak kandhani. Iya. Nek awan, nek bengi ngludruk nek awan musuhnya watu. Oh, tadi rotok aku. Gak apa-apa penting carane. Ning nang nang jing jing jing tak tak tak nang gulung ketak gulung tang ndak tang tu. Ya tak gulung tang. Ndono ndodok tang tu gendak gendung telebok. Yo yo. Lah apa? Ndruke tiba. Rendem-rendem. Ndak tak nek tak gendun ketok nah sing tak ketok empat tak gendun glatong yo iya hmm gendun tak nang gendun glatong itu nang glatong glatong glatong glatong yo ora ono kok tak kentong ngene iku lho dina tak tong oh iya wis ya awas ya nek dadi tandak lambene dipicucokno kaya wakmu jair ngene yo sampai setengah perot perot yo mripate lirak-lirik. Mano, no, dino no nun tak dino tak no tak to dino tak dino tak no Lha <laughs> apa? cewek suwe. <laughs> Ayo besana besana. No no no undun undun no no no undun tak undun tak. Kelambini nya. bebek. No undun tak tak undun tak. Lula kota bareng ini bujuk. Kandali kandali. Paju. Penitine penitine lembok. Terus wedai wedai. Oh gendeng ini. Eh lapo geger. Oleh kak geger iya nek kendang. wong kendang tangan ngono ya. Niku latihan apa? Ludrukan wong kendang lambe tambah mencocok lambe iku ditakoni. Waduh re, ben kepethuk aku latihan ludruk kok bos ndelok ludruk iku. Waduh. Liyane ludruk kok apa itu disidana lah. Apa sih? Ayo, bes. Oh, iku. Ngelih sumure sapari ini. Lho, kok ngelih. <laughs> Kanono kanono kanono. Iki keluar lho. Ah, ya gampang aja ya. Iya. Iya. Apa sih? Enggak. Posisinya hmm. tak kanan. Ini ku... Ini ku luar. Hmm. Lu, lanyan ku pingin teh. <laughs> Apa sih, Wak? Iki lho lho ya. Oh iya iya. Iya, ya, wis lho. perlu kok kandhani. Enggak perlu. Menawar iki lho. Wis durung Iya. Apa sih? Wis mbok padha gak ruwe iki, Mang. Waduh rek, kon iki lho rek. Aku lak jange gawe ketoprak. Oh iku ta, ya wis setuju aku yeah. dhuwit. Ya menawa besok iso kaya Pak Siswa Budaya. Ya apa ngerti. Itu ada paribasan kuda lari jangan diburu. Hmm. Nasibnya orang siapa yang tahu. Iya. Kalau menawar ketoprak itu pertama gak enak terus meneh. Hancur sabar. Ngomong ngono iki. Tapi lek wonge temen yo kaya iso. Hmm, penting temen. Kita kita itu sing luhur. Hmm. Saiki dikai organisasi apa dikai majikan? Nek majikan iku bayarane gede rek. Tapi nek organisasi oleh titik pangan titik oleh akeh dipangan akeh. Yo apa Organisasi ayo. Organisasi. Ya wis. Nah, Masa nah, sitok mangan kabeh gak mangan sitok gak mangan kabeh. Nah, nek utan-utanan ngene akhirnya gak mangan kabeh rek. Ya usaha. Ya. Apa-apa. Saiki bentuk pengurus. Tak golek gedung sing apik nyewa gelora 10 November. Gendeng jane kon iki. Heh? Iya sing ero, kalau rek kartola mbek safari rapat sing garo, kalau sing bagian nyaponi gedhong ngono. Wah, iya kok gedhong iki. Lah endi lah? Nduk stasiun gubeng ya. Oh, tambah gendeng kon iku. Stasiun. Ngomong ngamuk paling kaya tukang nyabu. ngono. Wis oh. nyapu aku. sak wayah-wayah sak gon-gon sak petu iku petu nek kuburan rapat di kuburan tunggu ae nek perapatan yo nek perapatan lho gak kene nek perapatan rapat montor prau liwat oh, buyar dhewe-dhewe oh iku arane gak apa iku gak tanggung jawab pimpinane eh, tapi gini aku aku ngomong didik yo hmm. tadi sak durunge Oh apa? Bentuk pengurus. Lho nak, kalau nanti mau nawar lu meloro. Kau <laughs> ini kau senang kan nih kau?

Setuju ah? Ngerangkep dadi pelengkapan. Iya iya iya. Setuju. Iya wis. Lah saiki kari keuangan lho. Sopo tadi keuangan? Aku sono, ah. kono sono. Aku. Kon. Iya. Iki nambah duit nyerangap kon. ketua Kartolo wis wakilmu. Eh, kon niku rupeng gawean keuangan sih Perlu. Bagian napa? Ngentekno dhuwit. Lah. Ini gamblenya. Tunsuru <laughs> iki. Eh, bagian keuangan iku ndelok administrasi, ndelok pembukuan, mlebu metune dhuwit. Mari. Lha kok mung mangan duwike mesti saten yo. Lha kok iso? Ayo meneng-meneng aku mesti cicil lah hari ini. Lho. Artine pengeluaran berapa, pemasukan berapa? Nah, pendapatan piro, tekor piro, kon berapa, tekor berapa. Kon selalu korek terus. Iya, iya. Ya wis. Ya wis. Saiki apa iki ucap dalak ana? Ah. Sementara saiki Ayo, korek. Korek. Mangan dhisik. Iki lho gekno, gekno surat lho. Oh, bojamin ana. Jaminan, wala susu ae kakek akeh sak anu sakan Oh sakan ya terus terus apa oh. mana? Roti roti petang gocor. Gocor. Hmm. Ayo pak, hmm. duit dia pak. Ingat. Keuangan lagi apa? Eh? Duit. Kon keban apa? Yo kanggo tuku iku lho kanggo jaminan. Jaminan. Mun kecil durung tau dijengkul wong. Lah apa? Duit batukmu atos. Lah iki lho, keuangan ndak tanggung jawab kon niku. Apa apa sing tak galung durung ana pemasukan. Carane. Carane apa? Bu tuwe tang susu gak duit celana ditetek. roti, duwe gak ono, lambi ditetek. Lah meneng ngono kapan lho? Lah meneng pendapatan sukses duwe dibalekno. Ketoprake main. Nah, duwe dibalekno. Heeh. Mm main saiki, gak main ben seminggu hmm. sepuluh dina, dino sak wulan lho aku njedidil kan hmm. lha apa oh, durung oleh liron lan nah saiki ya oh, tak usah mamang sik tak hmm. usah saiki gak cerita ya sapa sing duwe cerita saiki sadorno sapa ndi ta lah aku duwe opo Iki ae crita babat-babatan enak. Kok hmm. babat-babatan wis apa oh. wong wongku. Iku lho aku duwe. Duwe apa? Limpo-limpoan. Oh. Limpo-limpoan. Yeah. Kepari babat-babatan kan duwe cerita limpo-limpoan aku wis sithik-sithik ya duwe rek. Apa? Ati-atian. Bedhe cita. Ati-atian. Iya. Yeah. Kon iki gawe cerita buka jagal kan iki. Oh, Ampun babat. Wis limpo ati barang babat. Ya tolong. Aku duwe cerita apa? ya. cerita babat-babatan babat Majapahit. pahit, hmm. Yo yo yo yo. Tapi gak babat Majapahit, pokok sejarah pahit, Sejarah pahit itu geger Majapahit. Majapahit itu sebelah Majalegi. Hmm. Oh iya, lore Mojo Mojo Kerta iku lho. Iya, terus kecamatan Melok melok Mojo Lengko barang iki. <laughs> Buandong. Buandong Mojo Mojoan yo daerah kono rek. Saiki ngene lho. Menak jinggo perang karo Damarulan. Oh. ceritane ya Damar Wulan perang-perang-perang kedengser. Kedengser temeruan. Melayu nang Surabaya. Lho, apa lah? Jaluk tulung karo pamane. Lho, duwe paman? Oh iya. Jenenge paman? Damar Strongking. Gendeng jangan Iya. Terus Damar Strongking gak iso ngalahno. Iya. Melayu nang Malang Damar Wulan. Jaluk tulung sapa? Nah, iku lampu templek. Ono kono ri nang ulangi musuh gak iso melayu nang pinggir tandes. Hmm. Ono kono njaluk tulung bebek nih. Sapa? Lah iki apa Damar Oblik iki? <laughs> Wanjang lho. Lah iki ketoprak ta rombengan iki. Eh, iya. Nah kon jamar apa terturi. Wis ngene saiki wong-wongane. Hmm. Aku dadi jamar wulan. Tetep jamar wulan. Ganteng areke. Sapari menak jinggo. Nah, kepentuk ndoregol perang-perang sak ah. durung perang takon-takonan kon sender recori. Wo oh, sing gak direco. Menawar. Iya, Pak. Menawar. Direco war. Omong amu, kon dadek no wayang mateng ya. Hmm, Nek recoh alam sak jam ae. sak jam. Gambekan. Iya. Wong Yes. Disalam Mbak Andi Titi, gak apa-apa. Ya, ya. Samar uang perang, perang, perang, perang. perang, Melayu nang alas. Melayu perang nang alas. Kepeduk labang. Tidak di labang. Munawar. Kenjam <laughs> kan itu. Kenapa? Tidak di labang iso. Iya. Labang kures. sikile akeh. Lho teknik. Teknisi. Teknisi. Kon mengkurep digelokne ricarang sing aku to rini salah yo. Oh anu iki. Dudu duren kulit Oh iya ya rini kulit. Dudu duren ditoto terus aku mengkurep. tolong nang. Oh kon. Nek ono krepes-krepes yo balungku. penting teknisi. Marno perang-perang kepethuk Wedhus. Iya. Dadi wedhus. Menawar kono. Iya, Pak. Dadi wedhus. Siapa gelem-gelem rek. Yeah. Entuk wong tangi dimu, dilemokno gak hmm. apa-apa. Hmm, iya. Yeah. Zaman wis kepethuk bakul sate. Apa? Dibeleh disujeni gak peri aku. <laughs> Ngene iki berarti mbantah sutradara. Kon gelem ta enggak? Lho gak mah. Leren. Lho leren gak apa-apa. Anggur kon iki. Iki ten ngono. Leren ya. Lho, apa? Kon selaku wakil pimpinan ya. Mm Kon leren anggota kok gak mengetahui pimpinan. Lah ngrusak cerita iki. Oh, kon tumindak sak menang-menang. Lho. Wis Nek ngono kon leren aku kan. Lho leren. Heh. Lho, Lho kenerin. Ngeren. Bongor kon yo kepalet. Wedhusku. <laughs> Lha kok malah nek gak dilereni karo gak kapok. Ciri-ciri yo hmm. leren. Iya. Aku leren lakon, kon, Dik. Angkrok leren dhewe lho. <laughs> turun tangga apa nih buyar. Nah kan duwe pola jare. Wis saiki ngene lek duwe bakat seni yo. Hmm. namung menawar ki kono nok gong. Yo arek-arek diklumpukno, kok latihan nduk kono mbuh. Carane karepe nyam golek golek cara yo apa ngono pokoke. Iya iya iya. Gater sing apik ya. Iya ayo. Ayo. Ayo. ayo. thank you ditata kabeh. Cak. Lho, iya. Sing disewakno ta iki? Sewakno omong-omong, jangan arek-arek rene tak lumpuhno rene. Lha Belajar. Belajar apa? Belajar gendeng ta? Kok bendino ompol-ompol wong ae lho iku lha lak ngono? Salah wis tabuhan, wis suwe gak mlaku. Kok ompol-ompol koncone ae. Lah ompol-ompol apa kok? Ya bendino tarok. Apane nek didayoi terus? Acarane. Carane apa? Yo peking iku dititipno dhisik. Kadekno terus didol, didol wis entek. Nek digadekno ku saru. Dapakno sekolah. <laughs> Panjene wong lanang nek ngajak melarat yo meneh, iku. Oh, kon sing penting meneh-meneh iki ya kabeh ku secara mbak pengorbanan meneh-meneh mesti enak ngene. Korban terus peok. Saiki latihan kon, jamin arek-arek titik-titik gak apa-apa menen-menen lu durke wis laris payu. Lho. Eh, Mbambung. Lho. Ayo. Iku apa kamu? kapan oleh tanggapan iku kapan? Lho, ya apa iki wah sing ngandek-ngandek iki duduk wong Jawa kene. Wong ndi? Wong Dayak. Kudu wong Jawa sing ngandek-ngandek ludruk lati wong apa? Oh, pokok dulu. Wong itu nak gelem. Kalau war, kalau mau seko. Di, aku sing yang perahu tu war. ya. minggat. Lo. Atau oh, dereken, jumo tak dereken. Lo dek. Lo ya apa? Sido ta? Ah? Iya ya saya ini. Eh? Nanti. Panda, ewes teko. Eh? Lo an. Nih. Nanti cawar. Atuh atuh atuh. Nanti. Wong sik, sik aku dicari bojoku sik gede. Hei cak war, sama lu semayangan kok beresek sih cak war? Tandai kumbah si ngayu. Ya Allah. Tandak morot-morot gak karu-karuan. Hei, hei, iku siapa iku he? Iki ya? Iki, ya, apa iki ya? Bujoku. Hei, eh, gelani. Kono biar ngaku Joko. Hei? Ah. Siapa sih ngaku Joko? Ayo mreni. Belum pacar iki sir-sir aku ya cak war ya? Tuan Apa? Lambemu durung tau di tapuk leto anakku. Ya aja ngono tajak wae. Sampeyan iku sing dipercaya apane, he? Sing semoyo kono, Jo. He? Wis, wis. Sing semoyo iki sapa to? Wis saya tanam buri kono, Jo. Tanam buri kono, tanam buri dilu. Lah nek buri ayo. Ayo. Ku dhisik takar to lek wis tekan dulu. Gak ngono aku nang buri karo Sri Atun. Oh, eh, eh, eh, iki lho anggotae geger meneng ae kon. Ini lho yuk ya bojo nawar, karo Saturn wis guyon-guyon. Iki karepe arek-arek ya kate nyambut gawe, belajar ludruk. Ngono lho tadi Pernah aja salah paham, masih tanda iki yo. Kawani Munawar cuma itu duduk gutheke, duduk gutheke. Eh beke eh, ta, pupung durung. Oh, tak joko-joko penitung kene. Eh, organisasi iki wis kuat lho organisasi. Seperu saiki belajar terus di pemerintah dribok nek jero ni kaca iku wong akeh. <laughs> Kok ditekropok ae. Kok sorot lho kok. Butuh go ta. dudu kok sorot iki lho. Wadah, wong cek durung bangkit ae. Saiki ngene ayo padha sing sabar, masih sing duwe bojo ya padha sing sabar wancen wong perlu niki kanggo kesenian ya. Lek panjak-panjake wis Sing sabar lho, cok. Sama yang ngono sih sabar, pancen wong seni wis ngene iki. Aja njagakno mangan ya, engko tuku dhewe-dhewe ae ya. Ya. Eh, iki dapukane iki apa dapukane lho. Ini diatur sutradara. Iki anges-anges gak duwe lho, Rek. gampang kok angges gak ono ya kon ditatapno pawon <laughs> lah kowe. Eh, ngobong gedang ae, gedang mentah diobong. Iya. Nek mateng dipangan. <laughs> Kayak lemot ledek. Anggu sik kayak ledek. Iya. Ini lho yo, Saiki sementara kayak latihan, iki lak latihan. Ah. Lek ono keliru nang latihan lak gak apa-apa. Gak apa. Latihan iki lek keliru dibenakno. Iya, iya. Dene dibenakno gak kenek ya mbung dipreteli. Lah ini apa? Lah aku ditatekno apa aku? Ngene wis yo, iki balik nang jaman biyen. Iya, iya. Ya jamane besutan. Iya. ya. Hmm. Saiki pamane besute aku pamane ya. Kon oh, besut pantas hmm, kon iya. Iya wis wis sut-sut iku kok hmm. sut lho pokoke ya. Sut iku melesut. <laughs> besute aku terus hmm. semua gambare sapari. Lho semua gambarku panganan apa? Lho eh, uwong. Oh uwong ta. Kaene yo masamu bikang. semua gambaru gawene yo wis gambar bagong. <laughs> Masa kula iki lak pelukis iki kula. Engko anu iso gambar gawe nang rusuhi nduk warung. Engko hmm. larahan ngene. Oh. Lho, lak wong nyusuh iku jene. Wah, sing bener ta nek latihan. Oh, gawe onar. Ora onar, onar. Kok iku dapuk kasar. Oh, kasar. Kasar Gragal lho, gragal. Gragal iki. Jare kasar. Oh, engko ya, terus gondone ya. Gondone no ya. Aku. Gondok, gondok. Gondok pura ya. <laughs> Tanyane gondo ae kok iku bojone. Nek gak gondo puro iki. Apa? Gondo mayit iki. Wong awake wis ijo ngene. Mulane bojoku kesambatan kecat kecut hmm. Lah saiki Rusminine iki. Iki. Ning sapa? Newton Oh, duduk. Siapa jenis masak tun yang duduk? Siapa? Iki ya... Kiran. <laughs> Kiran. Tom, terus mini, terus mini. Ngomong sih, terus mini. salaman sama bojo gua? Ah. Iya. Oh, dulu masalah ini kapali bendina nutu. Ya eh, Allah, macam kan yo ngobong boto barang cak Wah. Wadah eh, iya. Dadi tandak tepak iki lek ono gedhong obyek iki akeh. Dadene sapa iki? Dadene tepak. Rusmini. Rusmini. ya iya Rusmini. Tapi jenenge Rusmini. Eh, sapa lo? Sabla. Iki nek elek-elek jeneng. Perkara bojone Munawar cek nyebeng dhisik ya. Oh, nyebeng. Ya mbek ono lorone Sri panggunge kok iso ah. genteni. Ya gak ono lorone rek. Cadangan-cadangan. Iya. gawe sak tak ngrewangi meking. Bisa ta? Kok ngerusak eh, meking? Bojoku sing apik nek ndelok dapukan karo potongane. Apa? Ludruk lak mesti ana sandingane. Iya. Kon dadi sandingan ya. Ngawur <laughs> ae. Iya, lha perlu cuci dhewe ya. Wis eh, saiki critane ngene. Oh. Iya, Bu. Adekane sapa iku semoga mresik mlaku. Mlaku, mlaku bajakan hmm. tung tak ngono ngono ijen. Bengi lawan. Ya beduk-beduk nuri. Pak ya sembarang bawan bu Beng ijen nggih brengos pasangan iki. Kok gampang. Lek kanok brengsi pasangane ambek ambek brujule pasangane. Pasangane ambek jepretane deko sih. Wis, engko ngomongo kon niku pokoke nduk omah senengane ngombe mangan kurang dhuwit gawe rusung ya. Hmm. Mari ngono, aku mlaku. Angen-angen terus mingi lak sirir-sirir aku ah. Iya. Baru nang warunge Man Gondo. Engko tangkut dhisik tangkut aku gedripan jalan terus kabar kausanane nanti ya. budal golek memangsa. Ya kono di terminal katut. Kondem kene kono. Golek memangsan. Oh, kabar kausane? Ya Wis ana sapa? Terusane terusane. Nang warung, nang warung. Warung gondo. Engko dhisik tak ya. Bareng nduk kono resmini barang ana aku teko. Wis ana ngomong-ngomong sirisiran barang, engko aku mlebu kon teko ri. Teko-teko teko nggo rebut kono. Gondo karo aku mlayu wedi. Heeh. Bareng mlayu wedi, terus ku nduwe bunga kurundingan bareng man gondo kok mburi wis apa jare mburi ngono lho ya. tak ngarepi tok dhisik. Aku ngerti. Ngerti sih dari Kartolo apa dari mburi ku bayarane iku gampang. Oh, nek Kartolo sing ngatrake gak kebayare. Lan sapa sing bayari wong gak tanggapan? Oh, distes tuh. Lah, iki kok jange petok wis ngene. Aku sisiran aku kok ya. Ya, kok sisiran ya. Ya, Kok? Ya, sisiran mbek aku kok ya. Iya, iya, iki sisiran sing nemen ngono. Terus bareno nduk embong cak warung direkodaya, senengane semua gambar lak pitik ah. Aku kok dadekno pitik. Dadi gak seneng wong seneng pitik. seneng sing ndi Wah, male turun aku dadi pitik horen. Senengane duduk senengan lek bojoku berarti kan duduk kesenengane ah, duduk oh. ala ah, imbangane wong urip. Pitik ah. pek bojo. Nah, terus aku dadekno pitik didol nang nang iki semua gambar. Apa kurungan dikemuli. Dikemuli putih ya semua gambar terus tuku-tuku dibuka wujud aku terus kok sadarno ya. Iya, ceritane iya. ngono ta iki? Iya, ceritane. Wis gak usah dimaenno lho. Tapi aku jelas kan tutur ngene. <laughs> Iki ngono. Belajar Belajar ta. Kok kan duwe mblakan ya. Praketeke durung. Oh, eh bojomu nek ngomong cek pasir rek. Praketek. Terus mini yang ngono ditondong karo Sampai iki besot, Engko empo rek nangis korek ndek dengkule terus ana prauto liwat gandolo ngidul. Heh, eh, bener ah lho kon gandolo prauto iki lho. Ora menawar ngrusak cerita rek iki. Heeh. Ku ya yo yo. Coba saiki panjak wis bangkit kabeh. Woi, lho yo. Benjine latihan yo aku kene. Iki tau dibon hansi bareng. Yo. Ada kamu, semua gambar. Apaan sampah, ya? Sampak dari kecoh. Bacakan. Bacak. Ini sih gak kanggur ini sih. Ya, nang buri. Hmm. Neng, neng gak, bacak kecoh pedes-pedes. Singkat. Hmm. Ayo berangkat. kepidek orang-orang. Eh, kualik kaya orang-orang kepidek. Cilik sampai gede. Jenengku, Somo Gambar. Somo kembang, gambar tetep gambar. ya aku gambari kembang. Terima kasih kualik. Lo, lo ya kualik. Sik tak benakne sik tak benakne. Wis, brengosku dinane iki wis tepak karepe dhewe. Hmm. Somo kembang. Kembang mawar moh. Namaku Harum. Kembang melati gak pantes. Sing pantes aku kembang turi alias celorit. Ha ha ha Wong belater kiwer-kiwer. Tung maling, maling. Sumo gambar. Tungkidul maling, maling. Sumo gambar. Kawan aku gladi. Nyengkilit pecok. Celoret gak lali nyangking sopit. Umum kondang. Tiap-tiap terok ono aku. Tiap-tiap terok ono aku. Rame-rame. Gak gelem oleh teko terep nek gak oleh sego pincuan. Wis hmm. hmm. Hmm. hmm. Kamu tambah belaka ya. bener nih. Iya. Tiap-tiap daerah mesti aku kawin. Bong belater. Bandolan, keju, merampok, maling. nyopet ngutil bojone akeh siji kanok sing beneh somo kamar iki mumpung aku kesepian tak melebu kampung gawe onar arep semboyanku kepethuk menungso kepethuk tak pateni wong dodol gethuk tak enteni Orek! aku. aku. saiki kon lah. Eh, eh dapuk aku serem wi yo tapi kon ri aku ngeri kok cewek eh. serem apa blabrak karo karo wis aku saiki heh kok eh, gendingan Oh, kalongan. Kalongan. Kalongan. Ayo. Besut. Besut. Bu iso mbok enggak iki? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn gedhe cek sarane awakku iki. Ya ya. Ngene lek krungu wong mesti ana sing ngekek sarung cewek bareng. Lah iya tak pikir-pikir aku. Delok ngarep sowong. Delok mburi sepi. Noleh nengen dadi angen-angen. Noleh ngiwa gak ditunggu wong tuwa. Kayak wong nyewa omah gak iso mbayar. <laughs> Ono paribasan. Oh, no, sujen digawe nyunduki sate. Awak ijen kadhek ya gak duwe. Lah gak tau gombol tanda keturus ya iso ngene. Kadhek tolek penggawen cek angele dinane iki. Apa maneh aku dina iki kudu seneng karo sing jenenge Rusmi. Masih wong ayu. Ya iku sing diarani wong ayu nek gawe tombol loro untu iku. Ono paribasane mangan sego gak atik jangan. gak ketok sedina koyok sak wulan Dik Rusmini. Pinter pasangan iki. Kok dilem-lem ngarep mburi mencelek nang. Nah nek pancen aku gak dadi bojone Rusmini, padha karo kokok jagadku. Cewek ireng kelambine ijo. Tuku peni tinang kemasan. Kadung seneng gak dadi bojo, ngurmati cek gak bayar arisan. sak turu bingung wong loro bronto tarasa rasa mangan gak iso mangan turu gak iso turu melek yo lek gak dicengkal beting ya gak iso melek ono paribasan rumah ketok usuk mengkurep ketok galar miring nyanding kucing tak gudo dicakar aku enak eh timbang hatiku sumpek eh nang mekang gondo pok man gondo man aku sing teko man Lah salah, iki kanggo aku ya lah ya. kaya apa uripku sepisan ana donya kadaan kaya ngene oleh gak seneng ya apa aku iki nyambut gawe gak soro tak rewangi nyambut gawe marung warung jam itu tak buka sret ngarepe warung wong uyel-uyelan gak tuku liwat tok <laughs> so sing gege ayo ya apa wong nek gelem hati-hati kaya aku sembarang ya duwe sapi ae duwe songo <laughs> jago duwe walu likur bojo telu putus wedak pitu <laughs> wis ana tembung paribasan gak pedet anake sapi wong gak kaget saiki wong anake pedet Lho sapa iki? Lho lali semana mbek penekan peno. Eh, ponakan peno. <laughs> kok penean yo sik. Oh iya, Dik, kok jalur ngunung kebyake segara wetan. Eh, terus e, Mas. Anu, segorane ngale. <laughs> Mang gondo, Man. Ono apa? Kok iki lak taman. Wis goreng kopi peno, Man. Nek kopi durung goreng, nek menem boto wis. Kon iku nek ngomong. Lah apa gak ngono sih, Man? Sak durunge ya wis disiap peno, Dik. Iya, Man. Lah kok warung iki sajake kok sepi mang gondo? Ngene, Dik. Wong kadang kala wong urip iku ana donya iku ana enak ana gak enak. Ngene iki mang pirang-pirang dina ya sepi ya, Dik. Lah iya, Kang. Iya. Kira-kira mang gondo iku biyen gak ndelek dina, Aman? Ngedep uh, ngedekno warung. Iya. Wis tak pitungi, Dik, ketemu 80. Terus? Sing saya tak gawa nang RT sing 30 digawa yumu. <laughs> Katut mati ya, Mang. iya, antarane. Nek ngono aku tak tambah gak enak mburi, Mang. Iya, Dik. sapa wonge eh sapa iki oh, eh. Eh, saking doe jangi hek mali oe oh, eh. moan oe oh, bukan lawane man Lho, bukaan, Dik. Sing dijek men lawange, man? Lah ngarepmu iku lak lawange. Wong bolong iki lho, man. Eh? Bolong. Kon mang jare ngajak lawang-lawangan kan, niku. Kok ngajak lawang-lawangan? Iya. Panggilno suarane jok panggil rupane, Man. Sopo, Dik? Ya aku besut, Man. Oh, ngene beset. <laughs> Duduk beset, Man. Sopo, Dik? Kesut. oh, kon sadar. <laughs> njuk lentrik sih, Har. Wong kon kesut. Oh, yo aku man besut, Man. Oh, pon aku besut. Mlebu Dik. Buka aman lawange. Tak bukake yo. Waktu lawang muni jelang ore yo, Ya iki ana bom nuklir. <laughs> Ya apa man kabari man? Ya padha waras dek oleh pendungamu gak ana alangan apa-apa dek. Iya man. Sebalike ya apa kono ana omas dek. Ya wis padha ayem man. Cuma ngene lho, Man. Ndelok ngedul ketok mendung, Man. Iku ono angkate udan. Timbang ono omah iku bingung, Man. Iya, nang warung ngombe wedang, Man. Um, ngombe ya, Dik. Wong wedang kopine paman ki wedang kopi murni. Oh, murni karakter ya, man. Lo jagunge saebor. ebor. Oh, kon niku. Iki iki meni-meni tanggapan rame ya. Rame tapi ya mbok diantemi wong. <laughs> Man. Iya, Dik. Aku ndok kene gak perlu ngombe wedang, Man. Sing penting kono nek gawene apa, Dik? Ya gak perlu njaluk mangan. Iya, iya. Duwe akeh tapi urip gak tentrem, Man. Lho seneng-seneng no, Dik, pompong dhek urip. Nek gak petuk karo kepethokan putekan. Oh, oh. oh. aku wis suwe gak kepethuk botekane. <laughs> Ponakan peno. Keponakan peno terus terus pentil, Man. Ah, terus pentil. Oh, mini Rusmini. Rusmini, Man. Nandi pon arep Rusmini, Man? Ya jok kaget, Dik. Kok gak digetak? Oh, omong amu. Rusmini gak ada teko kene lah, iku nyambut gawe olah-olah. Bumbu-bumbu iku apa? Lho, lah kok ngene po aman nemoni aku. Duh, Rusmini, Rus. Apa Mang Ganda? Ngene lho, Rus Tam. ya <laughs> apa sih, Mang? Barek ponakane kok dirilis ngene iki. Iya, Mang. Wis cocok karo kesenenganmu. iki kakangmu besut mrene ndoleki kon. Lah sak perlu ana gawe apa, Man? Lho, ngomong, duk. paman sing rungokno. Iya. Aku nang mburi. Kok ditabuh dhewe apa ya? Dek Rosmini, Dek. Iya, Kak Besut. Aduh, Dek, Dek. Aku gak kepethuk penuh sedina kaya setahun, Dek. Hah? Kaya setahun, Dek. Kepethuk sedina kaya setahun? Iya, Dek. Lah perlu, Cak? Ketok nduk moto ae, Dek. ngono ta? Iya lah, saiki ngene lho, Dik. Rasane atiku Krisna ambek kon. Kliru ta? Apa? Ana paribasan, Cak. Iya. Gak sarok, gak sotel. Iya. Gak dawet, gak ketan, Cak. Lah ya apa, Dik? Yo gak melok, yo gak kentel, yo gak darep kok doyan Lah <laughs> apa sih kliru ta? Loh, gak arep takon karep. Oh, dadi gak arep gak doyan. Heeh. Oh. Paribasane lho, Cak. Heeh. Aku gak mbrojo lho, Dek. Terus? Sapi ku sepasang. Lah terus e? Kon mang lak gak nyusul lah, Dek. Heeh. Wong gak mbrojo sapi ku ilang. Anjene karepku dhewe, Dek. Ngono ta, Sa? Iya, upama kon hmm. dadi BO dhewe e kuwi apa sih, Dek? Loh, apa BO dhewe kuwi? E? Bendoyo. Eh, bendoyo. Tak rabi ya, Dek ya. Ngono ta? Njaluk apa ae kon, Dek, keturutan, Dek. Pokoke gak njaluk sandang barek pangan, Dik. Iya. Nah, terus njaluk apa? Nek njaluk kelambi rombengan sih oh, iso, Dik. Eh, eh, lah kok ngono? Oh, kowe trik sampe kowe aku, Bin. Lah ya apa gak apa-apa. Kulit pengulonen iki. Heeh. Ah, Awakmu tresno temen barek aku ya, Dik. Nek ngono sampe tresno aku ya tresno cak besok. Ono paribasan, Dik. Terus paribasan apa? Lobang satu tutup kepala dua. <laughs> Lah kok ngono? Jare eh, kepala-kepalaan ngono. Jare iki besut modern. <laughs> Wis ngene lho, mohon man. Oh, aku tak tak omong-omong mbek Rosmini ya manuk jero ya man. Ngene, Dik. Sajake kon karo aku Rosmini omongi kok ngerjuk ngomong nopo sih, Dik? Ya biasa man wong jane ben niku peno ya tau nomo sok gak ngerti sih man. Prasaku aku ya tau nglakoni koyo kon, Dik. Lah mulane nek ngono, Rusmini karo besut pisan. Iya, man Nang ngguri rek, omong-omong ngono. Aku njaluk wektu ya, Man. Aku tak omong-omongan suwene telung taun ya, Man. Kenger ngono. Bongko, bongko. Omonganmu kan niku selak dut akulaan Oh, ngono ta? Dek Rusmini, Dek. Iya, Cak. Sarene saiki wis dililani mbarek paman. paman guyang jaran. Lah, niku. Ayo padha mlebu ya, Dik. Ngono tangane, yen oh, aku tak pamitan barek pamanku. Man gondo, Man. Ono opo? Sarene aku peno ijini, Man. Peno tuku gula nang Kalimantan, Man. Iya. Ya aku gak balik-balik nang kon tak saduk ya. Wis ya, Man. Iya, iya. Peno tak inggati ya, Man. Neng na. Ngapa kon tak bujine? Oh. Meneng wae, aku mudharasa. Waduh. Sarane ponak aku iki ana jero. Terus mini karo besut. tak pikir-pikir aku nek gak nyekre kaya rai gedhek kali. Eh. Kondo. Aku rene ana rembelu. Keliru, perlu. Ana perlu. Aku ya gak pangling. Hmm. Kaya tak sawang, kaya tak pandeng. Rika kaya gambar sumo. <laughs> Wale, Aku sumo gambar. Sumo gambar. Pangling oh, wonge aja pangling suarane uga aja pangling ambune. Mergo apa? Aku krungu. Ora gawene apa iki? Dare penonduwe betik. Oh iya. Iku dadi kelangen aku tak tukune betik. Aja kuwatir Kang hmm, Sumo. Iya. Nek pancen Rika butuh petik. Heeh. Aku duwe petik jago. Heeh. Cocok kanggo ingon-ingon Rika. Heeh. Nah nek pancen Rika ben gelem regani arep pira riko heeh heri ndi pitike kon niku kon niku semaur ta aku sapa gambar kok ri sih sapa gambar ha iya wis seru ngono kok kon heeh ndi pitike lho la iki apa tak jukukno enten ono wo oh, sak kurungan iki ni. nah iki sih tak rogoe pitike keok keok keblu keok gus gus Kowe tekmu iki kok, kowe tekmu kok keok-keok. di petik lanang ta petik wedok iki? Saiki hmm? ngene, Kang Sumo. Yo. Rika butuh apa? Angger Riko, aja ngrusui warungku utawa ngrusui ponakku. Mangan utawa gak duwe dhuwit, riniyo Kang Rika. Ora mangan gak dadi persoalan. Persoalan. Persoalan sing penting aku kepengin rojago iki. Oh iya iya. Sih. Tak rokok. <laughs> aduh aduh aduh. Kang Pitik penuh nek neladung delon. Gentik aku cemet. Iku cek ngabluk durung nek njalu, Kang. Eh, delok jalon. Mbangkok hmm, apane? Aduh aduh aduh. Delon, hmm, hmm, kurang ngajar pitik penuh sih tak deloki. Tak buka. Lho. Lho. Kon, lho. Lho kok. Ah. Besut, besut. Tolong, lom iki iki ludruke. Oh, besut. Ha. Kon kok nyelamur rupo. Mang petik kok saiki dadi konsut. Ngene lho Gus semua gambar. Aku panjene tresno mbarek Rusmini sebab aku wedi mbarek peno. Iya. Nek aku mbarek Rusmini peno rusuhi. Mulane saiki aku njaluk supura lan iden ana aku tak dadi bojone Rusmini aja dirusuhi. Gus oh. gambar. Yo, nek ngono, ini kan. Iya, Kang Sumo. Iki petik peno tak gawa. Aku sumpah demi Allah. Wis gak ngrusui maneh, dene resmi dipek besut ya ben. Iya iya iya. Dadi ben. Iki berarti damai ya, damai ya. Damai. Wis iso wis iso. Iya. Dadi iki mesine tamat iki gawe sak menit dicik kok sambungane ono maneh. Iya. Eh bayar aku ndak ono rek ngeringet ngene aku. Eh bayar aku. Iki sing duwe gong nrimo panjer mesine tanggapan kuwi. Eh? Lho ya kidungane doro. Oh ngono ah. Ya apa, Cok? Eh, ya. Menene-menene tanggapan cek gak silir.